cerewe ni kumvo zita tuvuye ko mutero no musi tugaruka kuvyerekeye iki haribonekeza umurindi wugwaruka akenshi usanga ruja mu mahanga ari ukurondera ubuzima canke kuraba ukuntu goba niko kurondera ubuzima kugira ruraba ukuntu gobaho ukaraba akarusho karuta kumbure akari hano mu gihugu hari inzira nyinshi zagiye zivugwa hari abagenda kumvo zitandukanye muheruka kumva kandi yuko hari n'ibihugu atako bitagira kugira byorohereze cyane cyane uburundi aho twugaruka nk'igihugu nka singapore cavuzwe cyane yuko mu kwinjirayo batanga viza ni ukuvuga ko winjira uko nyine ufise kijya gitabo cawe cy'inzira gusa hari benshi rero bagiriyeyo ibibazo harabo bikunda mwarumvise urwaruka rugenda muri za korea y'amajyepfo hari harabo bikunda Harabo usanga byanka hari abagerageza kujya mu za buraya hari abibwa hari abagira iki reka mwarumvise n'abaciye mu misi yahera muri za Serbia, uno munsi nabone bari baragira icyo bakoze mu gufasha igihugu cyabo kuko ubu ni mu bandi bitwa abadiyasipora n'ibindi n'ibindi ariko uwo murindi eh, w'urwaruka mbe igihugu kiba kiriko kirahomba kihahombera iki ni gute kumbureho b'amapolitike meza yo ugwaruka urwaruka abarundi muri rusange kugira ubuzima ahanyene abariho umuntu aburonderera gutyo agateza n'imbere n'igihugu nibyo tuza kugaruka ko twaba turi kumwe n'umutumire ni mu banyepolitike asanzwe afise nawe umugambwe ugwaruka ndakureke widondora eh, murakoze cyane ni gaburiyeri banza witonde nkaba asanzwe n'uwo mugambwe apederi unanirwa amahoro no gusubiza hamwe mu burundi ngo rero umutumire turi kumwe alphonse kubwimana niba kumfasha mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro mwumvise ko ari medari niyo nkuru reka rero nongere kubaha ikaze eh, nk'ibiterasoni ku gihugu mhm. kuko uburyo abantu bari baragendamwo ntawe butaniye kure cyane no kwita abacakara tuvuze kwitwa abacakara no kuvuga ko Eh, uko abantu bajya mu bindi bihugu ubwira bitaba diaspora inzira zirazwi eh, hari abagenda ku bahunze mbwa mu nyuma bagaca batakazi bakagenda bagiye kurondera ingene bubaho nivyerekana yuko rero eh, mu gihugu nta mapolitike akomeye yo kuronderera akazi ugwaruka yo kugwiza akazi Eh, yo korohereza abagwizatunga kugira ngo bashobore gutanga akazi abantu rero bariko baragenda bajabuka baja guhigisha ubuzima eh, nk'abiyahuzi mhm. eh, nk'abacakara kuko n'ubuzi bagenda gukora ntibutomoye ntawuzi ubwo aribwo ni ibintu byiza byo gushakisha urumva rero ko abari ibintu bitoroshe rwose twe tubona yuko kumbe tuza kubivuga mu kiganiro kiyaguye hateze ko amapolitike y'igihugu Eh, akigisha abantu hmm. abana bakiga bakaronka ubumenyi eh, icyo kumbure turaza kukiga hama bakarondera amapolitike y'akazi kugira abantu baronke akazi hmm. kandi rero n'abakaronsa akazi bakaronka imishahara myiza kuko n'umunsi ugiye kuraba navuze ko n'abakozi ba leta bariko baratubuzi kubera ubuzima abantu n'umunsi kumbure babayeho hmm, twagiye tubona kumbura hari ibindi bihugu usanga bigiranira amasezerano n'igihugu ariko bashikayo ugasanga bibaye ibindi aho twavuga nk'ibihugu by'abarabu eh, aho twabona hariho amasezerano bagiraniye usanga ariko barajyayo ariko ugasanga uno munsi biri ko bituma bamwe bamwe babona yuko ari nko kugurishwa aho twavuze kumbura bagenda mm, bafite amasezerano mu barabu kari kamwe mu burorero yego eh, mm. bagiye kumbura bashobora kugenda bafite amasezerano mugabo turafise abantu gwaruka bwije rw'uragenda mu bihugu bitandukanye bagenda nka binyegeje eh, bagenda nka biyibye ugasanga nta mpapuro bafise aho bariko barabu ugasanga birabagoye mweho iyo muri ko murigisha iyo muri muri abo banywanyi banyu ubutumwa mu bantu bwahe Eh, ubutumwa bwa mbere bukomeye ni uko bwa mbere tubabwira yuko dushaka gushikira ubutegetsi ari menshi cyane hari n'abantu ngaya bafite amafaranga menshi mu mazu atatu ariko barayakoza tuzobera nyine tuyabungabunga ayo mahera yabo mugabo ayo yabo yinjize aje gukora ama entreprise aje gukora ama industry ashobora guhereza akazi ugwaruka uzokwifuza rero kuja hanze azogere mu nzira nziza agure pasiporo agure itike agende mugabo atari ngo ndakurungitse ngiye kurera abana hari nk'uko menga n'abantu bacakara mega turagurisha abantu mu bindi bihugu abandi bakagenda binyegeje hamwe n'umuntu ashobora kugira ikibazo ukasanga usaba ko aramutangaza tukaza eh, ku marezo sosiyo tutazi iyo yagiye ibyo yagiye mu by'ukuri aha rero amakenga munsi y'uko eh, hamaze iminsi havugwa vuga ibintu by'abantu bagurisha abantu hanze y'iyo bakabakuramo ibihimba by'irondoka n'ibindi bimba by'umubiri ntituzi ko abantu bashika hariya ingene bafatwa ingene bigenda nta kadire sipesiyare ibakurikirana ariko kandi muri rusange eh, hategezwa kubaho Eh, aho bitura hariye mugabo mwa mwabyumvise abantu barira twabuze ingene bigenda ukabona mm. ko izo kadire n'amasezerano yasinywe zitameze neza mugabo icyo novuga odepari biba byavuye iniwacu imbere y'uko bishikira nyagwaruka eh, kugira umuntu arabe umuti aho wova mugabo umuntu kuvuga ko uwo muti ubanza kuboneka umuntu yabanje kuraba ahagwaye aha niho ndavuze ati kuja hanze nibisanzwe ko abantu baje mm. kurondera ubuzima natwe abandi baraza mu bibihugu mugabo nanse umurindi biriko birakogwako mm. ubona ko mengo uri kuracika urudandaza uri mm. kuracika esclavage ahagwaye rero bimwe batubwira bimwe batubwira ba rumariza karufani rega na karufani yakora nk'ibi gusa nuko yabatwara abibye atavuganye n'abantu kera batubwiye ati hakugwa mu bana ufite umuji manamba abantu baragenda imanamba kurondeza uburemenga nivyo biriko biravye abantu bageze gute biyahuye mugatwe nk'abanyamigambwe rero nta kindi tujejwe ni kugira ama politique dushitse ku butegetsi kugira ngo umwene gihugu agire gute abeho neza nari maze iminsi mu Bushinwa eh, bakubwira ati umugambwe hariya atwara umugambwe umwe muga hari imigambwe yindi umunani hajya mu Bushinwa hari imigambwe icenda batabizi bazi ngo umugambwe umwe buzima mu cyerekezo batira nk'ubumwe bw'imigambwe twatera kwimbira ati none ubuko abantu bari kwagenda ku bwinshi ni gute tuzokora kugira ngo abantu bagume ngaha mu gihugu babeho ubuzima kwako ko tubera akarorero ego kotubira akaruriro twemwe n'igihugu aguwe neza muri byose ukirwa kushera aja kurera abakecuru aja kurera abana b'abandi kubera aca yakuma ngaha agakora ibyo ategerezwa kandi bari afise uruhusha mugabo ku mugoroba umwe ukumva ngo byose birahagarikije ukaba ati none ababijejwe baragiye ku inspector baragiye baramuhama uruhusha barumuhaye gute bamuhaye uruhusha gute mbega baramuhaye amarekomandation baragiye kumuraba baramuha ati tuguhaye impanuro ibirukura bikora nabi bikorwa mugabo ijoro rimwe ndahagaze uti rero ni no guhombesha abanyamitano none fata nk'umudandaza yari afise nk'imiliyoni nka mirongo umunani yaranguje ibyo bintu yari shikora ugaca bihagarika umunsi umwe ninde yamusubiza uwo mudandaza nyine iyo entreprise yari yakomanze amamashini afise abakozi baca bajayo ni ukuvuga ko nka mwene ibyo byose bisubiza inyuma ingene rero imitahe ishingwa birabita ni ingene bigenda baravuga ati yego turakwemereye ugakora bakaza baraza kuraba bakaguha amaromarke hamwe rero wabirenze ataberisema atake ni muri iyo rero ntumbero bituma eh, n'imitako itagwirana haramvuga ati leta yateza kwicara neza igagira neza definition twipfuza igihugu gitemba amata n'ubuki ego turafise viziyo turiko turakora ego mbwa byose tubijanishe ariko aba ni abarundi hanze agende nyine mu nzira zizwi ndasohotse neza ngiye kurondera akazi mbwa byogenda abantu babunda babundabunda abandi babajana amenga bagiye gutera inda abagore bo muri Gabo kuco gihe hari amabaye intambara muri Gabo tabagabo bari bari abagabo bacu bagico gihe bapfiriyeyo kandi bari buriye nga je tumwe tubwa imbere uko abantu barazi baragenda bagende mu nzira zizwi ziboneka neza kubyo uko nugize ikibazo ashobagira gute hari na benshi kubera ubuzima nkuko mwatage bivuga batokwanka ku mbura hiyandikisha abantu ijana ku ijana hagatora mirongo itanu mirongo itandatu ku ijana mirongo irindwi ku ijana icyo gihe rero amajwi yose bayaharura ko abantu baba bagize gute hmm. babatoye hmm. nta mpakite nini cyane kandi cyane cyane ko n'ibihugu bagiyemwo murazi ko ibihugu byinshi bingana n'ibihugu nka cumi nka cumi na bine abantu baratorera mu bihugu byacu baba bari mu mambasade icyo gihe rero kumara nk'abo bandi urumva yuko bo byogorana abo rero birashobora kugorana ariko muri rusange nagena gwe ko twe nta bwoba buduteye kuri iyo nta impact ni ko navuze yuko baharurira kuba batoye mm. nimba hatoye ibice 70 by'abiyandikishije baca barurira rema munsi kuvyo bice 70% byagize gute byatora iyo impact ndiko ndayigaruka kuri mwe bw'abanyamigambwe none abo bato abo bagiye kumbure jo ntiwosanga bariko barateza imbere ari umugambwe runaka cyangwa umugambwe runaka mugabo bariko baragenda eh, ibyo twobyumva ariko kuba twamaze kuko iyo impact nibyo ku none abo bari ntibari gutora eh, nibyo majambo make ariko namaze kuba ko nje gufata madafise amadokima dafize ibyangombwa yagiye abundabunda na ambasade batuma katabarundi bari ngaha baze mu nama kumbura agatinya kugenda kuba atabyangombwa afise ucamva ko bagiye mu nzira zitameze neza kandi ugacumengana ibisanzwe mengana ibisanzwe twateze kuba ati abantu bariko baragenda kubera iki ico kibazo gituma kigenda tugitorere umuti mu gihugu nuko rero umutumire turi kumwe hano ni Gabriel banza witonda uyu umugambwe ya pdr umugambwe ushira ineza yo guharuka imbere ushira imbere ineza yo cyane cyane niwe turi kumwe mu kiganiro karadiridimba uno munsi turi ko tugaruka ku murindi w'abantu cyane cyane uguharuka ruri ko ruva hano mu gihugu izo nguvu ziri ziragenda ejo zofashije eh, gushyira mu ngiro ya mbona kazoza telefone rero zikaba zuguruye ku bwanyu baturuhurire amuce ah, tugaruka hano ntiwibatse icyo uburundi bwo kumarira ahubwo wibatse icyo wobumarira uno ati we mutegetsi fata ingingo kugira ubwaruka cyangwa abandi bose borohewe kuko bose bafise uruhara rwo kubaka kino gihugu cyacu turi tugaruka ku murindi w'urwaruka umurindi w'abantu ariko bava hano mu gihugu mwumvise umwihwezo wa apederi aho bahagaze reka rero muri kino gice cya kabiri tugaruke ku ngingo za vuba zofatwa tuno kwitare politike zihuta zofatwa kugira koko turabe yuko ibintu byomera neza ntitwavuga ngo byoja mu buryo kuko eh, ntihararengerana ariko uwo murindi w'ubwo rwaruko umurindi w'izo nguvu ugabanuke Eh, ingingo ziroroshe cyane navuze ko eh, leta no kugira politiki yo kugwiza amahinguriro kugwiza akazi icyo ni icya mbere mbwa ibyo ni ibyo twakwita muri oh. kazoza kakure a long term uno munsi birashoboka sikazoza kakure no guha karorero amahinguriro menshi ya leta yahombye ibikoresho biricahari eh kandi birakora no kunagura gusa imashira hamwe Eh, ikindi cyokorwa ni uko abanyamitahe bokoroherwa kugira ngo bashinge imitahe batange akazi eh, ikindi cyokorwa gikomeye ni uko ibyo babyita le banque de développement musanzwe eh, sinkuye kwa Bendey Eh, bagiye kwita amabanki de development akaba amabanki commercial no mutwe dufite amabanki y'ubudandaji muga nta amabanki y'iterambere dufise hmm. amabanki y'iterambere akwiragira igihugu cose mu mitumba yose agira akaraba akarabati umuntu wese afise umugambi nawuzane mwiye banki hamiye banki ikaza kuraba umugambi ikaziramo amatanashe paka wa mugambi ugize gute ubaye reisi utunganye hmm. kandi bakabona ingene iri kurakogwa mugano umunsi umuntu aragira mubwo jewe mfize umugambi nguyu mugabo gasanga muri banki ugira amuha amafaranga biragoye biranze ingwati ariko ahandi na karangamuntu irashobora kubera ingwati shaka gutunga inkoko twereka aho uzozitungira ni iwawe cyangwa naho naho ukoteje ati naho nkoteje ubwa mbere amahera ukoteje bakabona ko yahaye nyine ukoteje za nkoko bakabona ko bazizanye bagakurikiza umugambi gushika ariko uno munsi rero usanga nkajya amahera bagenda guheza y'amakoperative sangwa nicyo gituma yahetseyo kubera bayaha abantu batafise imigambi ariko umva gusa menga nikiryoha ajya amafaranga bahaye amakoperative yateze kuba amabanki yateze kuba amakosiyo garanti leta iri kuyajyana muri microfinance runaka ati eh tugwamarira amakosyo camugenda rero mukwiragira igihugu cose mufasha abantu batere baja imbere ariko twege turabona muri aya maprogramme igihugu cashizeho canke ama banki hariho bamwe bamwe bavuga ko baronkejwe ayo madeni ntabwo bwateje imbere n'inkwavu ntibyateje imbere n'iki birafite imigambi izwi y'isi yose nyine ibihugu bitera imbere si ibintu mm. byo kurondetsa ngo zari inkoko ni nk'ibi bya viziyo viziyo ntibaririmba uratarasa viziyo dukeneye n'iyi ugaca ugira amapurakenkino ugaca ugira amapurasegiteriyeri kuko nagenda guha akarore umwenegihugu aronsi barabara mm. rigashika acagira gute narabonye akarorero nabaha akarorero muzogende aha ujabutse ugiye muri mu itenga hari ishuri ry'abapatiri ry'abafurere bita mumforo cengiyeho umufurere yambwiye ati ahandagowe abantu bose bazanye abana ngaha kubera ishuri ryigize gute ryubatse neza nuvuga rero umaze kubaka ishuri abantu baca baza bica byikora mugabo uruhara mbere ni urwande ni urwa leta abakuru b'ibihugu mirongo itatu na batanu ntirumenyesha amakuru ntimugire amajurnaliste imigambwe itatu n'itandatu mu burundi nta migambwe irenga itanu mu gihugu iniganira ubutegetsi ihari Rega twebwe twe turababaza mhm. naho naho inyishu mba nzi uwo mpanda yize je ndakubaza yego nanyo nakubwiye kubera iki nico gituma mu yimigambwe rero yitwa kiniganira ubutegetsi nigira ama programme meza ari verifiable atabeshi burimo abene ko ntibazo baratubesha ngo abanyemigambi ngo nababeshi kubera ukoze programme ntuyishire mu ngire kana programme hamugeze imana ugashikira ubutegetsi uyikora ikagenda neza nkono munsi no bakarorero uraba ariko wanza witonda uravye Afrika je mvuga Afrika mm. aho igeze no munsi urizera yuko cyangwa urabona yuko umunyagihugu w'umunyafurika yobona ayo maporogaramu tutabeshanye muri Afrika demokrasi urayibona eh burya nagenda kuvuze yego uko buca bukira ni ibintu bihinduka urazi ko hegeze kuba intwaro eh, za chami zaravuye harazi intwaro z'amagaburo nyama zaravuye ubu hari intwaro za demokrasi. Eh, kumbure demokarasi ifatiye kuri za nkingi eh, zayo zose za nkingi zayo zose nibyo by'imbibizoza rero batire uno munsi rero byo kuvuga ngo urumva abantu bamvira ngo amatora ngo ari bwa nibiki azogera ataho kivuga ivyo bintu ivyo ivyo bintu kumbure uno munsi no muri za Amerika ngira byumvise mu matora yari yari bavuga bati hari igihugu coba cafashije eh, kugira habe utuntu nyene amatora eh, akibwa no mu bihugu bya rutura duhora tubyumva ko hano muri Afrika sitwe nawe no uvuga yuko twoba turi eh, eh, turiko turabivamwo no muzi hazogira igihe tufata murongo mugabo naho bigenda kujya nta nta ntiyitwaye uwabivuze wa mbere yatanga kubivuga kubera yari azi ko ari karabesha n'akarorero mubwo hari ikintu kirinzwe kivuga eh, muri akaro muri afurika kariko aradora ny'ibintu byabaye muri senegal byaratwigishije cyane mm. umukuru w'igihugu akarushwa akavuga ati jewe Eh, ndamanitse amaboko aha muri hafi cyane muri RDC nkuko bivuga yuko hariho inyuma haba hari yandi madiri hariho ukumvikana duti aho hose kandi urazi ko bibaho mugabo ntaco ni demokarasi nziza mm. byerekana ko umugambo uri ku butegetsi ushobora kurushwa ukabyemera mm. nicyo kiza mbere muri aha muri Kongo harana demokarasi ya Kongo twarabonye umugambo warushijwe uremera muri Senegal twarabonye umugambi warushijwe uremera kanya n'agarurukeza ari gukarata muri Afrika yuko rero twa tuvuga nta makontra mubona inyuma ya turavuga duti aho abanyagihugu bashize hmm.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 ni amahoro ndabaramukije amahoro y'imana kuri radiyo isanganiro sangwa ikaze muri karadiridimba murakoze cyane ramutse umutumire nagira ntangure mu umutumire mm, utwidondo mwenga mwamwise gaburiyeri ego ego mahoro cyane munwanyi eh, simwe mwamwise niko yitwa yitwa gaburiyeri mm. eh, ni gaburiyeri banza witora murantunga mhm. Mm. njyewe rero ndashimye intumbero mwahaye ikiganiro ariko twe ntitwakumenye murantunga mu mazina ni david nkaba mpengamiye iwotaba muri canada usanga mm, ikaze david murakoze cyane murakoze cyane burya rero rero twebwe turabarundi tumenya cyane ibibera mu burundi burya si abarundi gusa baronka akaryo ko kuza ino hanyuma bakagafata bakaza hariho n'abandi bantu bava mu bindi bihugu byose bya Afurika mbere wanashaka n'uburayi muri biriya bihugu bidateye imbere cyane hariho uruja n'urubuza rw'abantu bavayo bashaka kuja mu bindi bihugu kugira baje kurondera igisumba ikindi mm. hanyuma mm. ni bishasha ivyo vyamyeho kandi bizokwamaho mm. kumva zitandukanye abanyagihugu bazokoma bava mu gihugu kimwe bashaka kuja mu kindi kugira barabe yuko eh, imibereho yo yo kwisununura mm, baraba karuta kandi eh ikiruta kindi nkuko rero umutumire yabivuze igikenewe kuri iyo ngingo uko leta yoshiraho eh, imigambi mhm. kugira ngo abo bagenda bagenda bashaka bifuza kuja hanze baca mu nzira zizwi baca mu nzira bagenda basohoka bafite ibyangombwa bizwi tukirinda yuko baca mu kinywabi mhm. ni bimwe bituma haba icyo twita ngo tarafike ime mm. ukuvuga ugasanga abantu bari barakoreshwa ibintu bibi nk'abadame barakubakugwa mu myaka iheze cyangwa mu minsi heza turabona amavidewo y'ava dubayi n'ahandi mu bihugu by'abarabu mhm. abantu b'igitsina gore bariko barakorerwa ivyamfurambi bariko baratabaza leta ko batabara ibintu bene ivyo mhm. ariko rero twibutse yuko leta nayo imaze gukora ibitari bike eh, mwarabonye yuko leta yagiraniye amasezerano n'ibihugu byo mu barabu mhm. kandi kuva ayo masezerano akozwe hanyuma mu burundi hakaza amashirahamwe ajejwe gukora ibyo bintu atanga ibyo twokwita amaforomasiyo kuri abo bantu bajya hanze y'ibiki bakajayo eh, hisunze amategeko imyidogo yaragabanutse nova ntisimperutse kubona umudamu cyangwa uwo ari we wese kuri ku buhingangurukamira bumenyi ariko aridoga ariko aratabaza nk'uko byamye ni ukuvuga rero n'andi majambo tumaze gutera intambwe hanyuma nayo ntambwe itoba ishimishije icyiza ni uko turiko turatera intambwe tuja tuja muri direction nziza tuja mu mm. ntumbero nziza kugira ngo mu myaka iri imbere abarundi bazohore batembera cyangwa bajya kurondera igisumba ikindi biciye mu mahoro biciye mu nzira zizwi hanyuma rero bakaba ikimazi ku gihugu cyacu aba barundi rero bariko baraza uno munsi ikindi nokongera ko nuko nabo bariko baraca muri izo nzira z'ibinywa n'ibindi ni uko ibyo ni ibintu by'umwanya muke mhm. hazogera igihe abazogira imana bagashikayo bigende neza eh, mhm. bigende neza batangura ubuzima nk'abandi hanyuma mbere babishatse batangure no guterera mu buzima bw'igihugu cyabo bitwe abadiyasipora mhm. nk'abandi hanyuma usange barageze ikimazi ku gihugu rero nibaza rero yuko hoba ikintu sensibilisation mm-hmm. ni ukuvuga hagatangwa novyita nk'amatangazo ivyigwa vyo kumenyesha cane cane abakiri bato baba bahurumbiye kuja hanze bakabafasha kugira bumve yuko kugenda hanze ni vyiza umuntu wese abifitiye uburyo n'uburenganzira n'ibisabwa n'amategeko impapuro nzizira arashobora kubikora hanyuma akabikora mu nzira nziza biciye kurondera eh, eh, ibyo bita viza n'ibindi n'ibindi akajya hanze kwisuma nk'uko n'abandi bose bagiye ibyo kumvikana yuko ari ibisanzwe ariko bagasubira bakagira bati mumenye yuko ugiye biciye mu nzira zitari nziza aba ariko rimwe na rimwe yishyira mu menyo y'abantu batari beza turamaze kubyumva mhm. abacu mu bihugu bya buraya yuko hari abahagiriye ingorane ziteye ubwoba cyane mm. n'abandi bagashobora kuba bohaburira n'ubuzima ivyo abantu baka bakasa leta cyane cyane n'ivyo rwo gukingira abarundi ah, ah, n'abanyamahanga baba ku butaka bw'uburundi hmm. igasansibiliza akavuga ati imigambwe iharanira ubutegetsi ntirenga itanu jewe mu bintu naminuje umunara minuje mu bintu bijanye n'imigambwe n'ivyigwa vya politike mm-hmm. ni ukuvuga umugambwe wose urinze witwa umugambwe konsititiyuwe hmm, ubukeneye ubutegetsi intumbero ya nyuma icyo bita robi robiti elitimu ni ugushikira ubutegetsi ni ukuvuga no gushikira ubutegetsi akaba ari wo uramutswa igihugu hmm. nicyo umugambi wose uba ubereyeho aho rero jewe byankubise hasi numvise yuko ngo hari imigambwe myinshi mugabo myinshi idashaka gushikira ubutegetsi naciye mm. nibaza ati none iyo migambwe yo bishaka ihari kubera ako kantu ndakabazo mm. yego ihari kubera iki nagwanda nce ndakibaza umutumire mhm. igituma iyo migambwe ihari n'iki kirakora n'iki ishaka ku buryo numva yuko nimba atari imigambwe ishaka gushika ku butegetsi irongora igihugu numva atakamaro ko kubaho jewe numva ahubwo ari uko ari ukuza gutera induru no kongereza akajagari hmm. niko nce ndavyumva nshaka rero umutumire aduha umuco icuba gituma iyo migambwe ibaho ni inzara ni ukurondera akazi atwumvishe hanyuma na leta ndibaza iriko irakurikira icyo kintu kibereye rero sinumva ingene ntuza guhagarara mu kibuga ntari umusifuzi ntari umukinyi sinzi ico noba ndonderamo nibaza yuko bari bari muri muri mu makosa urakoze cyane makikandi yoroheje urakoze cyane David uracu ego namwe eh uracukuma ku murongo ah, ari ngaha kwira twishure nubwo dusigaje akanya gato cyane yakoze David Otawa muri Canada intererano ziwe yazishikirije arangirije ku kibazo abajije uwibanza uh, eh, nibyo mbo imigambo ko yavutse mu Burundi myinshi razwi hariho yavutse gihe hari umuzo wa demokarasi muri 1991 zihitwe mugakuma ngo nk'imiliyoni zibiri genda nta visa afise hari ibigo bisaba visa bakahafungira kuri aeroport ngo uvuye kuri aeroport ngo uca urumva ibyo bintu tugezemo ko atari ibintu bimeze gute bimeze neza hama rero kumbura ikindi cya nyuma kuri ibyo nashaka kuvuga leta reba hasi ibyaza umusaruro abo bamaze kugenda hanze no kuvuga iki uno munsi bafashe ingene abantu barubika amafaranga yabo neza abantu bakayatura mu madolari yabo kuko n'umuzima bwawe ko ibihugu bibanye biriko biratungira ku barundi jewe ntafite bazi barunguka amafaranga yabo abarundi bakaja kubatera mu bihugu bibanyi bayatora mu madolari kubera iki amahera ashitse ngaha bashaka kuyaguha mu marundi amadolari kandi abantu bakeneye kuvuga amadolari uko ibere bivunja no kuri marché noir sico kimwe reba baca baja mm. kuyatora ngaha mu Rwanda bakayatora muri Congo bakayatora muri Tanzania bakazana amadolari kandi leta igacibura kwa amafaranga ya transaction yatezagira gute gusigarana ko niba uri basa bagiye bari ko bariteza imbere leta nabo nyine babyaze kuyiki umusaruro mm. turiko turasozera kino kiganiro cacu mwagarutse kumbure ku byokorwa ariko ntimugenda mudashikirije cyane cyane uruhara rw'umumwe yaba mwebwe abanyamigambwe leta n'abandi nabo bagenda uruhara rw'umumwe n'uruhe kugira koko ibintu bije mu buryo kandi bigende neza ku neza igihugu no ku neza eh, ya beneco eh, biroroshye cyane avuze yuko abatwara n'ababemerije gutwara bagira amapolitike meza y'ubuzima bwa bene igihugu ndaguhereza ibyo gukora nka guterera nka tera ibyimvira ubikora gute bikorera ko niki ni ruhara rwa rwa PDR n'umugambwe w'umugenzi w'umugambwe uri ku butegetsi eh, nico bituma tiko turavuga ibinyene kugira ngo abagenzi bacu babitorere umuti tutiriwe turumva ntabwo dushikuza twe turaterera hmm. mugabo ratwe twamaze gufata inko mugambwe ya pedero mugambwe utanigana ijambo parti mouvancière reforme umugambwe hmm. ujiga ubutegetsi mugabo utaniganwa iki ijambo dukeneye kabaro ejo ragejo nibo gukenyura nawe dukene n'urwaruka rwacu inkerebutse ziri muri APD numve ko ziguwe neza zibayeho neza andovuga ati bunu ni sawa naho mugambo twawufuta inyungu yacu gira gite irakingiwe twa dukeneye kabaro babaho neza mubayeho neza sawa je tumare tuba rero abari ku butegetsi bagende bicare bige politique macro economique yingene igihugu cotera imbere guzumba ko